الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni usiku ili mpate kutulia humo na mchana wa kuonea. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila juu ya watu, lakini watu wengi hawashukuru. Dhalikumullahu rabbukum khaliq kulli shay'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun, huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi muumba wa kila kitu, hapana Mungu ila yeye, basi mnageuzwa wapi? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون namna hivi ndivyo walivyogeuzwa waliokuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Ni Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni ardhi kuwa ni pahala pa kukaa na mbingu kuwa dari na akakutieni sura na akazifanya nzuri sura zenu na akakuruzukuni vitu vizuri. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. basi ametukuka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeye ndiye aliye hai, hapana Mungu isipokuwa yeye. Basi muabuduni yeye mkimsafishia dini yeye. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Qul in نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Sema, mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ziliponijia hoja zilizodhahiri kutokana na Mola wangu mlezi. Na nimeamrishwa nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la manii, kisha kwa pande la damu, kisha akakutoeni katika hali ya mtoto mchanga, kisha mpate kufikilia utu uzima, kisha mpate kuwa wazee. Na kati yenu wapo wanaokufa kabla na ili mfikie muda uliokwisha wekwa na ili mpate kufahamu. Huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, yeye ndiye anayehuisha na anayefisha, akihukumu jambo liwe, basi huliambia kuwa likawa. Allahu akbar, Allahu akbar la Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekujalieni usiku mpate kutua ndani yake mpumzike na kazi na mchana wenye mwangaza mpate kufanya kazi ndani yake. Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila kuu juu ya watu, lakini watu wengi hawamshukuru juu ya neema zake. Huyo mwenye kukunemesheni kwa neema hizi tukufu ndiye Mwenyezi Mungu, mwenye kumiliki mambo yenu, Muumba wa kila kitu, hapana ukaabudiwa kwa haki ila yeye. Basi mtelekea wapi kwa ibada mkimwacha yeye? Mfano wa kukengeuka huku kuiacha haki kuendea upotovu, walikengeuka waliokuwa kabla yenu, wakazikanya ishara za Mwenyezi Mungu na wakazikataa. Ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekufanyieni ardhi iwe ni pahala panaposilihi maisha yenu na mbingu zikawa ni jengo lililoshikamana na akakadiria kukumbeni nyinyi akazitengeneza sura zenu na akakujalieni na umbo zuri lilonyoka na akakuruzukuni katika vitu vya halali mnavyoviona vitamu mnemesha huyo kwa neema hizi ndiye Mwenyezi Mungu mwela wenu mlezi basi ametukuka Mwenyezi Mungu mwenye kuumiliki ulimwengu wote na mwenye kulea. Yeye pekee mwenye uhai wa daima dawamu, hapana na wakuabudiwa kwa haki ila yeye. Basi mwelekeeni yeye kwa kumuomba, mkimsafia ibada yeye. Sifa njema zote ni haki thibiti kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Ewe mtume sema hakika mimi nimekatazwa kuiabudu miungu mnayoiabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu Ziliponijia hoja kutoka kwa Mola wangu mlezi na nikaamrishwa nifuate Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote katika mambo yangu yote. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyekumbeni enyi wanadamu kutokana na udongo, kisha kaugeuza udongo kawatonela mani, kisha kalifanya tonela mani kuwapandela damu iliyogandana, kisha kakutoweni kwenye matumbo ya mama zenu kuwa ni watoto wachanga. Kisha akaukuza umri wenu mpaka mkakamilika nguvu zenu na akili. Tena ukawa mrefu umri wenu mpaka mkawa wazee. Na wako kati yenu wanaokufa kabla ya kufikia ujana au uzee. Na Mwenyezi Mungu akakuumbeni kwa namna hii ili mfikirie wakati maalum kwake yeye. Nao ni wakati kufufuliwa na kwa ajili mpate kupima na kufahamu hikma na mazingatio katika mageuzi haya. Yeye ndiye aliyekumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la mani, kisha kwa pande la damu na kadhalika. Maoni juu ya tone la manii, pande la damu na pande la nyama yamo katika aya ya saba, ya nane na ya tisa sura As-Sajda, aya 12, 13 na 14 sura Al-Mu'minun, aya 67 sura Ghafir, tano sura Al-Hajj. Neno nutfa katika lugha hutumika kwa maana ya manii ya mwanamume. Tukirejea kwenye aya tukufu sura 75 aya 37, je, hakuwa tone la manii iloshushiwa Inadhihiri kwa makusudi kwa tone la manii ni sehemu mahsusi ya manii. Na elimu ya sayansi imevumbua kuwa makusudi ya sehemu hiyo ni kile kijidudu kinachoshushiwa ambacho kinachochukuliwa na maji yanayoshushwa na kidudu hicho spam ambacho kikiingia kwenye kijiyai waidha kiarabu wa ovan kwa kizungu cha mwanamke ndiyo huumbika mtoto alalaka katika maana zake kilugha ni damu iliyoganda au inayotiririka iliyonyekundu mno na kisayansi maana yake ni halaya au seza embryo mtoto ndani ya tumbo la mama lilogandamana taalaka na ukuta wa tumbo la uzazi baada ya kuisha ingia na kidudu cha ume na yai la uke na ikapatikana halaya moja ambayo ukagawika ikawa halaya kadhaa wa kadhaa zinazoendea kwenye ukuta wa tumbo la uzazi kwenda kujibandika na huzua hapo kumwagika damu Almudgha huyo ni mtoto katika mageuzi yake baada ya kutoka kuwa alalaka yani baada ya kushashikamana na ukuta wa tumbo la uzazi na kuviringana bila sura maalum na huzungukwa na vifuniko na hubaki katika hali hiyo ikichache hivi mpaka yafanyike mafupa. Na mudgha ambayo imefasiriwa kama pande la nyama ina khalaya zenye umbo maalum na hizo ndizo zinakuwa mtoto na khalayazi zisiyokuwa na umbo maalum na hizi huzunguka sehemu ile iliyotimia umbo lake na kazi yake ni kulinda na kutoa chakula. Mafupa, elimu ya mimba, embryology imethibitisha karibuni kuwa mafupa yanadhihiri katika tabaka ya katikati katika khalaya za mudhgha baada ya kutoka kiwango cha kugawanyika khalaya za viungo. Mwenyezi Mungu ndiye anayehuisha na kufisha akitaka jambo lolote kulidhihirisha katika kuwepo basi uliambia kuwa na huwa bila taakhira